Բարեկամներ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակվող եւ ստեղծագործող մեր հայրենակից Սոնավանին առիթ ունեցել ենք մեկ անգամ հյուրընկալել մեր տաղավարում։ Այսօրվա զրույցը բանաստեղծուի հետ նպատակ ունի ավելի մերձենալու նրա գաղափարներին ու փորձին, բացահայտելու մորը, կնոջը, հայուհուն եւ այսպես Արցախի հանրային ռադիոյի երիտասարդ լսարանի հյուրը Սոնավանն է։ Ռոզան բանաստեղծուին չափազանց անկեղծ զրուցակից է, ինչպես մտածում, այնպես էլ ստեղծագործում է։ Չի մտածում, որ ինչ որ նոր բան է հայտնագործում։ Չի էլ մտածում, որ իր ասածը կամ գրածը կրկնություն է։ Ճիշտ է, թվում է, թե ամեն բան ասվել է արդեն։ Բոլորին հասանելի արտահայտվում է բանաստեղծուհին։ Դարվինը խոսեց մարդուցակման մասին, Շեքսպիրը բացահայտեց նրա ներքին դրաման, նարեկացին փրկություն հայցեց Աստծուց։ Դանթեն այնուամենայնիվ կահավորեց դժողքը, բայց արդյունքում ունենք այն, ինչ ունենք՝ Արնոտ зерքերով մարդ, անկատար մոլորակ եւ առավել անկատար մարդկային հարաբերություններ հարց է ցակում. արդյոք ասվել է բավարար, թեպետ ավելացնեմ նաև, որ գրելը ենթագիտակցական մղում ունի եւ գրելիս գրողը չի մտածում աշխարհը փրկելու կամ փոխելու մասին։ Բայց եթե ճիշտ է նաև որ ճշմարիտ գրողը համընդհանուր ցավի ու երազի գրողն է, ապա նրա ենթագիտակցությունից ծնվող տողն անպայման նրա մտածողության եւ երազի համն ու հոտը կունենա դարձյալ բանաստեղծուհու մտորումն է եւ հաջորդիվ ռետորական հարցը. այլապես ով է ճկնում նոր բան ասել։ Ըստ ստեղծագործողի գոյությանը վերաբերող զգացողությունները նույնն են քարանձավից միջև մեր օրերը։ Իմաստնության ծառը միջև օրս էլ նույն երկու պտուղն ունի՝ մահը եւ սերը, եւ արվեստագետը պարզապես տեղից տեղ է շարժում նույն գործ նախանյութը արձագանքելով արարման գործընթացի հարատեվությանը տեղա ձևա փոխություն, ուրիշ ոչինչ, եւ դեռ չի ծնվել վերջին ամենալավ գրողը, որից հետո ոչ ոք այլևս չի ցանկանա ոչինչ ասել։ Սոնավանի սրտից փոկված պատարիկները միստիկ ուժով բանաստեղծություն են կերտում։ Սոնա աղջնակը, ապա Սոնա Պարմանուհին ամեն անգամ աշխարհը ճշգրիտ ու կատարյալ տեսնելու նպատակով լարախաղացի նման օրորվելով ելնում է մոր բարձրակրուն կոշիկների վրա։ Այնտեղից որքան լավ է երևում սերը, տղամարդը, իր հոր տեսքով։ Սոնան մոր բարձրակրուն կոշիկների վրա ամենատես է, ամենազգաց։ Քանի-քանի բարձրակրունկ է մաշել Սոնան, բայց մոր բարձրակրունկները մնացել են աշխարհի հետ հաղորդակցման ամենաճիշտ ու կատարյալ միջոցը։ Սա Սոնավանի ընկալումն է, նրա կենսակերպի մի մասնիկը, բանաստեղծական պատկերը որ մի աղջնակը կամ պարմանուհին թակուն չի փորձել մոր բարձրակրունկները իրեն մեծի տեղ դնելով, բայց ոչ մեկը պոետիկ չի ձևակերպել, ինչպես Սոնավանը, եւ ոչ մեկը հետգրորեն չի ձևակերպել զգացածն ու անկալածը։ Մաշվում են կրունկները մորս կոշիկների եւ ապա վանկատելով եզրափակել կախման կետերով վախենում եմ Առօրյա կենցաղի ամեն մի աննշան դեկորը կարող է բանաստեղծություն դառնալ եւ միշտ թարմ հևքով ու ճիշտ շնչառությամբ։ Եվ քանի դեռ հնարավոր չէ ձևակերպել նաև վերջին ամենալավ գրողի սահմանումը, ուրեմն գրելը մնալու է օրախնդիր, գրելը մնալու է ամենօրյա, եւ սիրո ու հայրենիքի, երազի ու իրականության, ցնորքի ու տեսիլքի, կրքի ու անտարբերության, երիտասարդության ու ծերության, նոր բարձրակրում կոշիկների եւ ելի շատ ու շատ թեմաների մասին գրողը գրելու է, հին ճշմարտությունները ձևակերպելու է նորովի, բոլորի անունից եւ բոլորի մասին գրելու է եսի մեկնությամբ։ Սոնավան բանաստեղծուին այս հավատամքի գրողն է, Ամեն բան ամենքն ասում են յուրովի, ամեն բան ամենքն ասում են այն ժամանակի ու տարածքի մեջ, որտեղ կան իրենք։ Մնացածը եզրահանգում է, երևակայության խզբզանք, խոսքի եւ լրության ներդաշնակություն, գունագեղ կտավի հումք, Մարդուն ի ծնեշնորված ազատությունը անվերցանելի արժեք է, խիստ անձնական բնորոշումներով ու հարաբերական ընկալումներով։ Սոնա Վանն է մեր զրուցակիցը, անկեղծ, հմայիչ, խորհրդավոր, իմաստուն ու հասանելի, միշտ սիրառատ։ Բարև ձեզ, Տիկին Սոնա։ Բարև Վարդուի ջան։ Տիկինսոնա, դուք հաճախ եք կրկնում մի արտահայտություն, որը ձեր հեղինակային բարերը չեն, խոսքը չի, այնուամենայնիվ երկրի ազատությունը չափում են տվյալ երկրում ապրող պոետի վիճակով։ Ինչի նկատի ունեք ամեն անգամ այս բարերը ասելով, արդյոք խոսքը քաղաքական ազատության մասին է, տնտեսական, սոցիալական, թե բանաստեղծական։ Եվ այս ազատություն ասվածը, ուզում եմ խոսել նաև այս մասին, որ դուք ապրում եք Ամերիկայում եւ այսօր ընդունված ասել Ամերիկան ամենազատ երկիրն է եւ նրա ազատության արձանը հենց ամերիկյան երազանքի խորհրդանիշն է, այսինքն բացարձակ ազատություն ասվածը դեռևս շատ հեռու մի բան է մարդուց։ Եթե չեմ սխալվում, Բոդլերն էր ասել կամ ֆրանսիացի մեկ այլ դասական, որ եթե ուզում ես հասկանալ երկրի միջավայրը, ապա տես նրա այդ միջավայրում ապրող գրողին։ Եթե գրողը համահունչ է այդ միջավայրի հետ, ուրեմն դա առողջ միջավայր է, իսկ եթե ոչ, ուրեմն հիվանդ է հասարակությունը։ Եվ սա բացատրում եմ ես նրանով, որ իսկապես գրողը լակմուսն է, այն նյութը, որը փոխում է իր գույնը միջավայրի ծծվության աստիճանի հետ կապված, դա քիմիայից մոտավորապես հիշում եք այդ լակմուսի նյութի առանձնահատկությունը։ Գրողը իր միջավայրը մաքսիմալ ձևով իր մեջ գրող անznավորությունն է, նա հասարակության կոլեկտիվ գիտակցության գրողն է եւ միաժամանակ հասարակության կոլեկտիվ ցավի գրող է։ Հետևաբար գրողը որպես այդպիսին այն միջնորդն է, որի միջոցով կարելի կարելի է հասկանալ հասարակության առողջության վիճակը։ Ես ի նկատի ունեմ դա, երբ ասում եմ պես գրողին եւ որակիր հասարակարգը։ Ես 100%-ով համամիտ եմ այդ զգացողության հետ, իսկ ինչ վերաբերվում է ազատությանը, ազատությունը բացարձակ հարաբերություն չէ, այն հարաբերական է, բացարձակ ազատության հասնել նշանակում է բացարձակ քաոսի հասնել։ Մարդը երբևիցե բացարձակապես ազատ չի կարող լինել եւ ոչ էլ որևէ երկիր կարող է բացարձակապես այսօր աշխարի վրա ազատ լինել։ Մենք միշտ էլ ազդեցությունների եկե ենթակա եւ հաճախ մենք փնտրում ենք այս ազդեցությունները։ Ազատությունը այսօր քո կախվածությունը փնտրելու եւ քո ցանկացած կախվածությունը գտնելու ազատությունն է։ Այդպես որ բացարձակ ազատության մասին խոսել անհետ կլինի այսօրվա պայմաններում եւ ընդհանրապես եւ ինչու խոսել անկախությունից։ Ես ընդհանրապես անկախությունի նկատի ունեմ երկրի անկախությունը լինելու այնպեսին ինչպեսին կա։ Ինչպես ինքնավար լինելու անկախություն, ինքնավար։ Ինքդ քո վճիրները քո ժողովրդի համար կայացնելու ինքնավար ինչպես այսօր Ղարաբաղը գոյություն ունի, ինչպես Հայաստանը գոյություն հնարավորություն ունի, այսինքն կարողանալ քո երկրի համար կատարել լավագույն վճիրները։ Բայց անկախություն այլ պետություններից ես չեմ կարծում, որ դա երբևիցե հնարավոր է եւ հատկապես այնպիսի փոքրաթիվ ազգության կամ այնպիսի փոքր երկրի համար, ինչպիսին Հայաստանն է կամ ինչպիսին Ղարաբաղն է։ Մենք պարզապես պիտի հասու լինենք ընտրելու մեր կախվածությունները, ընտրելու լավագույն ձևով, որպեսզի կախվածությունները ծառայեն մեր ժողովրդի, մեր երկրի ռազմական շահերին, նյութական, ֆինանսական եւ մնացած բոլոր շահերին, որ մեր մեր երկիրը կարող է ունենալ։ Եվ դրա համար իհարկե շատ կարևոր է, որ մեր ղեկավարությունը նախ եւ առաջ լինի հայրենասեր, որովհետեւ հայրենասիրությունից ելնելով կատարված ընտրությունները միշտ էլ ավելի ճիշտ կարող են լինել ընդհանուրի համար, քան այն վճիրները, որոնք փոքր խմբի են ծառայելու, որոնց միջոցով փոքր խումբ ավելի լավ է իրեն զգալու կամ դրսևորելու, որի ապացույցները նույնպես կան մեր հասարակության մեջ ցավոք սրտի։ Տիկինսոն, դուք այսօր Ամերիկայում եք ժամանակին շատ տարիներ առաջ մի արտահայտության պատճառով, գուցե թերևս այդ պատճառով դուք ձեր ամուսնու հետ գնացիք մինչև աշխարի վերջը։ Նրան խոստացել էիք երիտասարդ հասակում, որ կհետևեք նրան մինչև աշխարի վերջը եւ այդպես էլ վարվեցիք։ Մեր երիտասարդ ընտանիքներում այսօր կան վեճեր, կան տեղափոխվելու հետ կապված նաեւ վեճեր, որոշ կանայք ուզում են ապրել ավելի բարեկեցիկ կյանքով եւ այդ կյանքը փնտրում են դրս ասում, որոշ ամուսիններ ունեն այդ կարծիքը։ Դուք ինչ եք խորհուրդ տալիս նրանց։ Դուք երբևէ գնացել եք այդ քայլին, ընտանիք, թե հայրենիք, թե մեկին ծառայելով հնարավոր է ծառայել նաև մյուսին։ Ցորակալություն հարցի համար ասեմ, որ իմ պարագան շատ տարբեր պարագա է եղել, իմ տեղափոխությունը չի եղել իմ ազատության արտահայտությունը, այլ եղել է ընդհակառակի անազատության, այսինքն ինչ որ մեկից կախված լինելու, թեկուզ ընտրողաբար կախված լինելու հանգամանքի ապացույցը, ինչպես շատ շատ ճիշտ նշեցիք, ես սիրահարվել եմ շատ երիտասարդ տարիքում, 16-17 տարեկանում եւ ինչպես բոլոր սիրահարվածները այդ տարիքում հավատացել, որ դա աշխարի վերջ գնալու, միջև աշխարի վերջ միասին գնալու հրավեր է, սերը։ Ընդունել եմ այդ սերը իր բոլոր հաճելի եւ ինձ համար ոչ հաճելի, ինչպես տեղափոխություններ այդ տարիներին, իր ենթադրություններով։ Ստացվեց այնպես, որ իմ ամուսինը նորեկողի տղա էր, ինչպես այն ժամանակ ընդունված էր ասել, նորեկողի տղա, որոնք ցանկություն ունեին լքելու հայրենիքը եւ վերադառնալու իրենց նախնական կենսաձևին եւ ես քանի որ խոստացել էի հետեւել իրեն մինչեւ աշխարի վերջը մեծագույն ցավով բաժանվել եմ հայրենի հողից ես հիշում եմ ճանապարհին ես նույնիսկ ցտեցություն էի ասում ծառերին եւ ես իսկապես նախանձում եմ այն ծառերին որոնք արմատներ ունեն եւ ոչ ոք չի որոշում նրանց արմատախիլ անել եւ տանել ինչ որ միտեղ բայց ցավով բաժանվել եք հայրենիքից հայրենիքից չեմ բաժանվել բայց թեկուզ այդ ֆիզիկական բաժանումը այդ օրերին որովհետեւ այդ ժամանակ շատ դժվար էր վերադառնալը հայրենիք նույնիսկ հերախոսով խոսելը շատ շատ դժվարությունների հետ էր կապված։ Ինձ համար այդ պահին թողնել իմ ընտանիքը, հատկապես հայրս նոր էր մահացել, թողնել իմ ընտանիքը այդ վիճակում երեք քույրերիս, եղբորս, մորս եւ գնալ աշխարհի ծայրը իսկապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իսկապես քարտեզի վրա որ նայում եք աշխարհի ծայրն է Հայաստանի հետ համեմատած։ Ինձ համար շատ դժվար էր եւ ես ինքս շատ երիտասարդ էի, ընդամենը 21-22 տարեկան եւ այդ վճիռը ինձ համար շատ ծանր, դատավճիռ էր ինչ որտեղ։ Ես համաձայնել էի այդ ճանապարհին, այդ դատավճռին։ Այն պայմանով, որ պիտի փորձեմ կատարել խոստումս, այն ինչ որ ճիշտ եմ համարել հայ կնոջ համար, հետևել իր ամուսնուն, թեկուզ միջև աշխարհի ծայրը։ Ցավոք սրտի իմ կյանքում ստացվեց այնպես, որ ես թեպետ հետևեցի իրեն միջև աշխարհի ծայրը, բայց չկարողացա հետևել միջև մեր ժամանակի վերջը։ Մենք բաժանվեցինք, բաժանվեցինք, որովհետև ես կանգնել էի մի փակ ուղու առաջ, որտեղ իմ ինքնության հարցներ, այսինքն ոչ թե իմ ինքնությունը նյութապես կամ այլ կերպ ապահովելու, այլ իմ շնչառությունը, որը գրականությունն էր պարզապես չէր համատեղվում մեր միությունը իմ գրական գործունեության հետ, որովհետև տարբեր ընտանիքներում դասյարակված լինելու պատճառով ունեինք տարբեր չափանիշներ, տարբեր կարևորություններ, առաջնություններ կյանքում։ Եվ պարզապես իրենց համար շատ դժվար էր տեսնել մեկին, որը անում է մի գործ, որը անպտուղ է, այսինքն որի համար նա չի վարձատրվելու։ Մարդիկ կան, որոնք չեն պատկերացնում, թե ինչպես կարելի է կյանքի իրական ժամանակը վատնել երևակայական ինչ-որ տարածքում, որը երբեք վարձահատույց չի լինելու քեզ ֆինանսական առումով։ Եվ Եվ դրանից ուզում են երեխաների դասերակցությունը, որտեղ ժամանակը դրամադրում ես մեկ այլ բանի, որը վարչահատույց չի լինելու։ Եվ մի խոսքով ստացվեց այնպես, որ ես պիտի ընտրություն անեի կամ իմ շնչառության համար, չխեղդվելու համար, եւ կամ մնալ մի տարածքում, որը թեպետ չեմ կարող ասել, որ սիրո բացակայության տարածք էր, որովհետեւ մինչ օրս իմ նախկին ամուսինը խոստովանում է, որ մինչ օրս սիրում է ինձ, բայց իհարկե ես չեմ համարում, որ սխալ է եղել մեր բաժանումը, ես կարծում եմ, որ փոխարենը ես վաստակել եմ իրավունք իմ ձայնի միջոցով օգնելու ոչ միայն իմ ընտանիքին, այլ շատ ավելի շատերին։ Կարծում եմ, որ ընտրությունս այդ առումով գոնե ճիշտ է եղել, այն առումով, որ ես վերագտել եմ իմ ստեղծագործական շնչառությունը, բառը, որը իմ շնչառության հիմքում նստած նյութն է, օդն է, եւ կարողանում եմ հնարավորինս սահմաններում դիպչել շատ ավելի հոգիների, քան կարողանայի դիպչել, եթե մնայի այդ սահմաններում ապրեի այն կյանքով, որն ինձ տրվում էր այդ պարագայում, այնպես որ չեմ կարող խորուրդ տալ, որովհետեւ շատ անհատական վիճակ է։ Դիկինսոնը, այսինքն երիտասարդը, եթե սխալ սխալվել եք, կա հնարավորություն նաև շտկվելու։ Եվ դուք ձեր առողջ մտածողությամբ կարողացաք շտկվել, կարողացաք ճիշտ ընտրություն անել եւ եթե ձեր 3 երեխաներից որևէ մեկը այսօր փորձեր մտածեր վերադառնալ հայրենիք, իսկ դուք այստեղ ունեք ձեր տունը, ձեր բնակարանը, կողջունեք այդ միտքը, այդ գաղափարը։ Անպայման, եթե դա համահունչ է իր հոգուն, եթե նա պիտի կարողանա դրսևորվել շատ ավելի լայնորեն հայրենիքում, եւ ես իդեպ խրախուսում եմ եմ իմ երեխաներին այցելել հայրենիք, լինել այստեղ, շփվել իմ երեխաները տանը միայն հայերեն են խոսում, կարող եմ ասել աղջիկս իրավաբան է եւ բացառապես տիրապետում է եւ պատրաստ է գալ եւ զրիաբար նույնիսկ աշխատել այստեղ իրավական համակարգում։ Ես այսօր հիացած եմ նաեւ այն սերնդով, որը մեծանում է Լոս Անջելեսում, իհարկե բոլորի մեջ, բոլոր ժամանակներում եղել են լավ եւ վատ երիտասարդներ, բայց այսօր կարող եմ ասել, որ Սփյուռքի այն հատվածում, որտեղ ես եմ ապրում, Լոս Անջելեսում նույնպես ունենք հրաշալի երիտասարդ երիտասարդություն, որոնք իսկապես պատրաստ են գալ եւ ծառայել հայրենիքին եւ ես միշտ խրախուսում եմ, որ նրանք գան, պահպանեն իրենց արմատները։ Մարդը կարող է լավ աշխարհի բնակիչ լինել միայն այն դեպքում, երբ իր հոգու մեջ կրում է իր հայրենիքը։ Այն մարդը, որ հայրենիքը ուրանում է, ինքը չի կարող աշխարհի մոլորակի լավ բնակիչ լինել։ Ես հաճախ լսել եմ մարդաս՝ «Ես հայրենիք չեմ ճանաչում, ես մոլորակի բնակիչ եմ»։ Մոլորակի բնակիչ է առանց արմատների, մոլորակի բնակիչ չէ։ Ինչպես այն մարդը, որը չի սիրում իր հարազատ ծնողին, չի կարող սիրել մեկ ուրիշին, ծնողին։ Նույնպես եթե մարդը կապված չէ արմատներով իր հայրենիքի հետ, նա չի կարող երբևիցե սիրել մեկ ուրիշ հայրենիք։ Սիրելը ընտրություն չէ, դա հոգու վիճակ է։ Եթե կարող ես սիրել, ուրեմն պիտի սիրես, եթե չես կարող, ուրեմն քո գոյությունը պարզապես լինելիության մի ձև է, բայց դա աստվածահաճո վիճակը չէ մարդու։ Տիկինսոնը, իսկ որտեղից է ծնվում հայրեր եւ որդիններ հակասությունը։ Հայրեր եւ որդիներ հակասությունը աշխարհի հիմքում դրված հակասություն է, այնպես որ իմ կարծիքով դա էվոլյուցիայի նախապայմանն է, եթե չլինի հակասություն հայրեր եւ որդիների միջև, ապա առաջընթաց երբևիցե տեղի չի ունենա, որդին երբևիցե չի համաձայնվում, դա նորի եւ հնի հավերժական կռիվն է։ Չպետք է հուսափել դրանից, դա բնականոն երևույթ է եւ պետք է միայն հուսալ, որ արդյունքում կծնվի ավելի բարձրագույնը եւ ավելի բարձրագույնը փոխանցվի մյուս սերնդին, որը նորից կշարունակվի հայրերը եւ որդիներ հակասությամբ եւ սակայն կապահովի իսկապես մարդկային հոգու էվոլյուցիոն ճանապարհ։ Կարծում եք, որ վերջին օղակում կհասնի կատարելության այս հակասությունը։ Հակասությունը կատարելության հասնելու միտում չունի։ Հակասությունը միշտ էլ պիտի լինի։ Կատարելությունը անշարժություն է ենթադրում, իսկ դա կյանքի հետ երբևիցե համատեղելի երևույթ չէ։ Այնպես որ եթե մենք կյանքը պատկերացնում ենք որպես հավերժական շարժիչ, ինչպես շարժվող իրավիճակ, եթե մենք ասում ենք, որ միևնույն գետը երկու անգամ մտնել չի կարելի, քանի որ այն փոխված է, միևնույն կյանքի մեջ էլ երկու անգամ մտնել հնարավոր չէ, այսինքն կյանքը անվերջ շարժվում է եւ մենք շարժվում ենք կյանքի հետ։ Կատարելության ձգտում թող լինի, բայց կատարելություն պետք չի սпасել երբևիցե, որովհետեւ դա անշարժության տանող իրավիճակ է։ Տիկինսոնա, իսկ ինչ հարցերի շուրջ եք դուք հակասվում ձեր ворթիների հետ։ Անկեղծորեն հակասությունը հիմնականում տեխնոլոգիաների հետ կապված, որ իրենք ավելի շատ ժամանակ են սպառում համակարգչի էկրանի առջև, քան շփվում են միմյանց հետ։ Ես նախընտրում եմ կենթանի շփումը, եւ կարող է սա հիմա նստած ենք մենք դեմնիմը Ես գում եմ ձեր ջերմությունը, ձեր շնչառությունը, ձեր ժպիտը, ձեր հայացքը, սերը նաև, որի համար ես չափազանց շնորհակալ եմ։ Ինձ համար մարդկային հարաբերությունից ավելի կարևոր բան գոյություն չունի։ Եվ ես սա ասում եմ նաև երիտասարդներին, չկա ոչինչ այս աշխարհի վրա առավել կատարյալ, առավել արժևոր, որի համար արժե օգտագործել կյանքի ժամանակը, քան մարդկային ջերմ, իրական անկեղծ շփումները։ Իդեպ ասեմ Արցախում գտնված ժամանակ ես հիա մնացա Արցախաբնակ ժողովրդի շփման ձևով, այդ անկեղծության չափով, որը ձևից դուրս է։ Հայրենիքում ձևը չափազանց շատ է, որը ինձ ճնշում է անկեղծ ասած։ Ես ինքս էսթետիկա սիրող, բայց ձև չսիրող մարդ եմ անձամ, եւ այնքան սիրում եմ անձնական շփումները, որտեղ ոչ մի ենթատեքստ չկա, որտեղ ամեն խոսք ասված է իր աստվածային կատարելության չափի մեջ։ Ոչ թե ես ասում եմ այսպես, որպեսզի դու այնպես հասկանաս, այլ ես ասում եմ այնպես եւ այն ինտոնացիա, որ դու հասկանաս այն, ինչ ես ասում եմ։ Իսկ ձեր ворթիները կտրված են իսկապես իրական շփումներից, նրանք ավելի շատ համակարգչի արժև են նստում։ Ոչ ավելի շատ քան հայրենիքում, կարող եմ ասել, որ սա այսօր համաշխարային համաճարակ է, բայց կարծում եմ, որ դա եւս ժամանակավոր կլինի եւ շատ անհրաժեշտ է, որ մենք ավելի տարիքավոր սերունդը կարողանա հասկացնել, որ կան ավելի լավ ժամանակը մարդկային կյանքի ժամանակ անցկացնելու շատ ավելի հետաքրքիր եւ սնուցող ձևեր, քան պարզապես համակարգչի առաջ նստել եւ շփվել միայն համակարգ ծրագրի միջոցով։ Դա իրական զգացողությունները կորցնելու ամենակարճ ճանապարհն է։ Մարդը, որը չի շփվում իրական մարդու հետ, այլ նույնիսկ այն զինվորները, որոնք օթանավից են թափում իրենց ռումբերը մեկ այլ քաղաքի վրա եւ չեն շփվում այդ ռմբահարվող մարդու իրական ցավի հետ, նրանք այդ անում են ռոբոտի նման։ Նրանք չունեն կարեկցելու զգացողություն։ Բայց երբ դու տեսնում ես քո արված հարվածի արդյունքը, եւ դու տեսնում ես այն արյունը, որ հոսում է քո հարվածի պատճառով, քո մեջ արթնանում է կարեկցանքը եւ պահպան, որը մարդու ամենակարևոր արժանինքներից մեկն է։ Դիկինսոնա, եւ որոնք են այն գաղափարները կամ գուցե մի գաղափար, որոնց շուրջ դուք համախումբեք ձեր ворթիների հետ։ Ես իմ ворթիներին միայն աստվածաշնչյան մեկ պատվիրանի եմ ստիպում կամ առաջարկում հետևել, դա այն է, եթե չվերաբերվել մեկ ուրիշի հետ այնպես, ինչպես դուք չեք ցանկանա, որ մեկ ուրիշը վերաբերվեր ձեր հետ, այսինքն երբեք չվնասել մեկ ուրիշին։ Մնացած ամեն ինչ կարելի է սխալվել եւ փորձել նորից, միայն սխալի միջոցանապարով է հաճախ երիտասարդը գտնում իր ճշմարտությունը, երբեք նրան պետք չի հերո պահել բոլոր տեսակի փորձություններից։ Սխալների միջոցով ես ինքս նույնիսկ հիմա սխալների միջոցով եմ շատ ճշմարտությունների բախվում, նույնիսկ սխալի ճանապարհի վրա եմ երբեմն հանդիպում մեծագույն ճշմարտությանը եւ ես երբեք չեմ փորձում ձերծ պահել նրանց բոլոր տեսակի փորձություններից, թող Աստված ձերծ պահի նրանց վատ փորձություններից, բայց մարդկային փորձությունների մարդը պետք է ենթարկվի բոլոր տարիքներում եւ հայտաբերի իր ճշմարտությունը Կարևորը նույն սխալը երկու անգամ չկրկնելն է։ Ավարտվեց Արագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա հուլիսի 31-ի թողարկումը։ Մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակվող եւ ստեղծագործող մեր հայրենակից Սոնա Վանը։ Զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Կհանդիպենք